govorimo o propisima koje bi trebali poznavati svaki musliman i muslimanka. U našim dosadašnjim emisijama bilo je govora o čistoći. Jer Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam kaže at tuhuru šatrul iman. Čistoća je pola imana, pola vjere. Pa smo dobar broj emisija posvetili upravo ovim propisima, propisima čistoće šta je to sve nečistoća, kako se otklanja ta nečistoća, kako uzeti abdest kao jednu posebnu čistoću, pripremiti se za poseban propis u islamu, a to je namaz, za stup islama, naprotiv, ono na čemu se posebno temelji izgrađuje islam, kako umjesto abdesta, ako nismo u mogućnosti da se abdestimo, nemamo vode, ili smo bolesni, upotreba vode će naškoditi nama, našem tijelu, ozlijeđenom mjestu na tijelu i slično, kako da uzmemo tejemum, jer je tejemum zamjena za abdest. Ukoliko se pri nama nalazi veća nečistoća, ukoliko su žene u menstruaciji ili nakon poroda, kako da se okupaju, na koji način ispravno da se okupaju da bi bili svi oni i muškarci i žene čisti od te velike nečistoće da bi mogli obavljati namaze i činiti druge ibadete. Zatim nakon toga također mnogo smo govorili o propisima namaza. Kako se obavlja namaz, koji su to sastavni dijelovi namaza, obavezni dijelovi namaza, Uvjeti koji se moraju ispuniti prije samog stupanja u namaz, ali u toku namaza. Zatim šta je to lijepo činiti u namazu, a šta ne, šta je pokuđeno. Zatim vrste namaza. Govorili smo o brojnim vrstama namaza, prije svega svakako obavezni namazi, a zatim nakon toga dobrovoljni namazi ili obavezni namazi s vremena na vrijeme, odnosno određenim vremenskim sezonama, poput Bajram namaza i slično. Nakon svega toga došli smo do jednog velikog poglavlja koje je također vezano za namaz, obično poglavlje koje se radi na kraju. Nakon što se spomenu sve vrste namaza, na kraju spominje se dakle između ostalog i ta jedna vrsta namaza. Međutim, prije samog tog namaza potrebno je obraditi i druga pitanja. Konkretno, dakle, riječ je o dženazi namazu. Dženazi namazu i onome što je potrebno, neophodno sa umrlim obaviti prije same dženaze, dženaze namaza, prije nego li mu se klanja dženaza i u dženazi namazu zamoli Allah subhanahu wa ta'ala za oprost grijeha toj umrloj osobi. Tako da smo počeli govoriti o svim tim propisima vezanim za umrlu osobu, odnosno za osobu koja je na umrlu, koja uskoro umire, kako da ona sama postupi, šta treba da radi u tim zadnjim trenucima svoga života prije nego li ispusti dušu i kako da postupe one osobe koje se nalaze u prisustvu te osobe, dakle koja uskoro umire. I kada umre, kako da postupe. O svemu tome bilo je govora u našim proteklim emisijama. Kada osoba umre, ustanovi se njena smrt. Lijepo je, preporučeno je da se požuri s njenim kupanjem, kako mi to kažemo, gasuljenjem, zatim umotavanjem u ćefine, umeđu vremenu kopanjem kabura i klanjanjem dženaze namaza toj osobi, spuštanje spuštanjem u kabur i zagrtanjem i time se završavaju propisi vezani za umrlu osobu, dakle koja je tada umrla, propisi koji su usko vezani za, taj, za, taj, za te trenutke. Svakako, jeli, prema toj umrloj osobi i dalje treba se obhoditi na lijep način, uh, udjeljivati sadaku za nju, ako je ostalo nešto od posta, da nije postila, a mogla je, uh, nije očekivala smrt, smrt je pretekla, onda bi trebalo napostiti te dane posta koje ona nije uspjela da naposti. Zatim ukoliko je govorila, pripremala se pogotovo da će obaviti hađ, pa nije obavila hađ, smrt je pretekla u tome, lijepo je obaviti za nju hađ i slično ako Bog da o čemu će biti govora na kraju. Međutim, dakle, nakon što se ustanovi smrt, osobe lijepo je požuriti s njenim gasuljenjem, pripremanjem za dženazu namaz. Islamski učenjaci su složni. Većina, većina islamskih učenjaka kaže da je obaveza okupati umrlu osobu. Da je obaveza okupati umrlu osobu i u tome se dakle ne razilaze niko od islamskih učenjaka. U prilog tome idu brojni hadisi Allahovog poslanika sallallahu alihi wa alihi wa sallam koji je obavezivao da se okupaju umrle osobe. Pa tako Buharija i Muslim bilježe hadis od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa sallam rekao za jednog čovjeka muslimana svoga, dakle druga, koji je umro u toku hačskih obreda preselio, umro, u toku hačskih obreda rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam okupajte ga. Okupajte ga. Dakle, naredio je. Zapovjedio je, okupajte ga sa vodom i sedrom i nemojte ga mirisati. Nemojte ga mirisati jer doista će on biti proživljen, nemojte ga mirisati, nemojte prekrivati njegovu glavu, doista će on biti prožiljen na sudnjem danu učeći telbiju, jer je na takav način umro. Umro je u toku hačskih obreda kada se izgovara telbija, glasno kada se ne koristi miris, kada se ne prekriva glava. Dakle, to su neke zabrane tokom hačskih obreda, pa onaj koji umre u takvoj situaciji, u tim trenucima, na takav način se i postupa. Međutim, ono što želim naglasiti u ovom hadisu jesu riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam okupajte ga ilsiluhu bima in vasedr. Okupajte ga sa vodom i sedrom. Također bilježe Buharija i Muslim da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam ashabiki umu atiji koja je bila poznata u Medini kao žena koja gasuli umrle žene. Kada neko od žena umre, najčešće bi Umu Atija, tako se zvala žena, sa svojim prijateljicama kupala tu umrlu, umrlu ženu. Pa ona je između ostalih kupala i Zeynebu, kćerku, prvu kćerku Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kao što nam je poznato, Allahov poslanik Muhammed alaihi salatu wa sallam je imao četiri kćerke i tri sina – imao je Zainabu, Fatimu, Rukaju i Umu Kulthum od kćeri, imao je tri sina, a oni su Ibrahim, Abdullah, koji se još zvao Et-Tayyib i Et-Tahir i također treći sin Qasim, po kojem se često Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme dozivao Ebul Qasim, Qasimov otac, jeli to mu je bio nadimak. Dakle, jedna od kćeri Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, se zvala i Zainab. I kao što nam je poznato, da usput spomenem, sva djeca, svih ovih, dakle, od ove djece, svi su umrli izuzev Fatime za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Dakle, tri kćeri i tri sina umrla su Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, još za njegovog života. Nakon njega ostala je Fatima da živi još još šest mjeseci, pa je umrla kroz šest mjeseci za njim, Allahovim poslanikom, alaihi salacom. Dakle, jedna od tih kćeri koji su umrle prije Allahovog poslanika, alaihi salacom, bila je Zeynep, prva kćer koju je dobio. Pa umu Atija radijallahu anha, ova ashabika koja se bavila kupanjem umrli osoba, okupala i Zeynep. U hadisu kod Buhari i kod muslima spominje se da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao umuatiji, dok je kupala Zeynep, rekla je, rekao je, okupajte je tri puta ili pet puta ili koliko vidite da je potrebno, okupajte je. Dakle, Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam je to rekao, jeli u imperativu naredio je. Dakle, kupanje umrle osobe je obaveza. Obaveza je okupati umrlu osobu. Međutim, da li je to obaveza svakom pojedinačno, odnosno kako se to kaže, je li fard ain ili je to fard kifaj, ili je to obaveza zajednice muslimana. Dakle, neko od muslimana mora okupati tu umrlu osobu. Svakako, dakle, ovo drugo je ispravno mišljenje, ovo drugo je ispravno mišljenje da neko od muslimana treba da okupa umrlu osobu i obično, jeli to bivaju ili bliža rodvina ili osobe efendija ili jeli, njegova žena i slično. Dakle, oni koji kupaju umrle osobe zna se. Dakle, ne kupa svako pojedinačno tu umrlu osobu jer e, postoje određeni uvjeti koje mora ispuniti ta osoba koja kupa umrle da bi, da bi ih i mogla kupati. Pa dakle, e, fard kifaje, to je obligatna dužnost zajednice muslimana da se okupa, da se okupa umrla osoba. Međutim kupanje umrle osobe je mnogo vrijedno. U hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam spominje se ogromna nagrada. Velika nagrada za onoga koji kupa umrle osobe. Počesto mi toga nismo ni svjesni. Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam u jednom od svojih hadisa, veličanstvenih hadisa koje šeha Albani rahimehullahu ta'ala ocjenjuje vjerodostojnim, kaže Allahov poslanik alihi salatu wa salam men gassala muslimen fe ketame alihi gafar Allahu lehu erba'ine merre ko okupa muslimana pa prilikom kupanja primijeti na njemu neke manjkavosti I te manjkavosti on skrije. Nakon kupanja nikoga ne obavijesti o tim manjkavostima mahanama umrlog. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam Gafar Allahu lehu erba'ine merre. Allah mu oprašta 40 puta grijehe. Allahu akbar. Ko okupa muslimana, fe keteme alihi, pa sakrije njegove mahane, njegove manjkavosti, Allah subhanahu wa ta'ala 40 puta mu oprašta grijehe. U drugom citatu istog ovog hadisa, kod Hakima i kod Bejhaqija od Ebu Rafije, došlo je ko okupa muslimana, pa sakrije njegove mahane manjkavosti, ne obzdani ih drugima, Allah mu oprašta erbe'ine kebireten, Allah mu oprašta 40 velikih grijeha. Allahu akbar. U većini slučajeva, uglavnom, pravilo je, osnova je da se čovjek za veliki grijeh mora pokajati. Mora dignuti ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i tražiti oprosta za taj svoj veliki grijeh. Uglavnom, nema drugih dobrih dijela da čovjek čini pa da tim dobrim dijelima pobriše velike grijehe. Za velike grijehe čovjek mora da podigne ruke Allahu subhanahu wa ta'ala skrušeno, ponizno mu se obrati i zatraži oprosta. Međutim, pogledajmo. Evo, ipak ima. Postoji dijelo koje ukoliko ga budeš činio, bit će ti oprošteni zbog tog dijela čak i veliki grijesi, čak 40 velikih grijeha. Šejh Albani, rahimehullahu ta'ala, veliki hadijski učenjak, ekspert u hadisu, ovaj hadis je ocijenio vjerodostojnim, kokupa muslimana, pa sakrije njegove mahane, manjkavosti, Allah mu oprasta 40 puta, a u drugom citatu je došlo 40 velikih grijeha. Svakako treba naglasiti uslov postizanja ove velike nagrade opraštanja grijeha 40 puta, čak dakle veliki grijeha jeste da se sakrije ono što se primijeti na umrloj osobi. Također, došlo je u hadisu kod imama Taberani. I ovaj hadis također je šeha Albani rahimahullahu ta'ala ocijenio vjerodostojnim. Bilježi imam Taberani od Emu, Ebu Umami radijallahu ta'ala da je Allahu poslanika alihi salatu oslam rekao men gassele me jiten feseterehu ko okupa umrlog pa ga sakrije. Dakle, opet je riječ o mahanama, manjkavostima, jer mi smo ljudi, živimo određeni period na ovome svijetu, mnogo šta nam se dešava od bolesti, od tegoba, nedaća, teškog života koji čovjeka slomi i slično. Stvorenja smo, manjkavi smo, pa dešava se svašta nama. Ukoliko čovjek kada kupa primijeti nešto od mahana na tijelu umrlog, pa ga sakrije, kaže Allaho poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam, seterehu Allahu mine dhunub. Allah će njemu sakriti, prekriti grijehe. Allah će prekriti njegove grijehe. Ko okupa umrlog pa sakrije njegove mahane, Allah će sakriti, Allah će sakriti njegove grijehe. Ako još obuče ćefine, ogrne umrlog u ćefine, svoje ćefine, dakle uzme ćefine, uzme platno, on od sebe, od svoga imetka donese i tim njegovim platnom se umota umrla osoba, kaže se u hadisu da će ga Allah subhanahu wa ta'ala zaodjenuti na sudnjem danu odjećom od svile. Svakako, dakle, ukoliko taj bude vjernik umro kao vjernik, sutra će na sudnjem danu za to svoje dobro dijelo, za kupovinu će fina biti nagrađen posebnom odjećom, odjećom u džennetu. Ko je najpreći da kupa umrlu osobu? Svakako, najpreći da okupa umrlu osobu jeste dakle ona osoba koju je ova oporučila u vasijetu, oporuci. Govorili smo o dakle, on, onim postupcima, dijelima koje treba osoba da čini prije svoje smrti. Ili u zadnjim trenucima smrti. Ako nije ranije to učinila, onda prije nego li joj nastupi smrt, a to je da ostavi oporuku, da ostavi vasijet. Pa između ostalog, u toj oporuci vasijetu, ona treba da spomene ko će je okupati, ko će joj klanjati džanazu, ko će je spustiti u kabur i slično pa ukoliko je ostavila u vasijetu u oporuci da je okupa ta i ta osoba, onda, dakle, najpreća osoba na njeno kupanje jeste ta, čije ime spomenuto. Pod uvjetom da je ona pobožna, da je povjerljiva, da zna kupati umrle i također da neće činiti to dijelo, dakle kupanje umrle osobe za novac, da joj nije želja da dođe do novca. Dakle, najpreča osoba na kupanje umrle osobe jeste ona koja je spomenuta u vasijetu. Ako nije spomenuta u oporuci, u vasijetu ili ne ispunjava ove uvjete, onda najpreče osobe da kupaju tu umrlu osobu jesu njena bližnja rodbina. Njena bližnja rodbina. Međutim, opet pod uvjetom, jer mrtvi ima svoju svetost, treba čuvati njegovu čast, kao što treba čuvati njegovu čast dok je živ. Pa kao što je neophodno lijepo se obhoditi prema njemu dok je živ, isto tako nakon što umre, preporučuje se lijepo obhođenje. Kao što treba držati do njegove časti, do njegove svetosti dok je živ, isto tako treba i nakon njegove smrti držati do svega toga, a ne da ga se što prije riješi. Pa zbog toga treba dakle da se i ta umrla osoba lijepo okupa. Iz bližnje rodbine, ukoliko postoji osoba koje znaju kupati i koje su bogobojazne, koje su povjerljive, ukoliko primijete nešto na umrloj osobi da neće pričati o njoj, onda dakle preporučuje se tim dakle iz bližnje rodbine tim osobama da one okupaju. Ako nema iz bližnje rodbine nikoga ili nema dakle povjeljivih, pobožnih, nema osoba koje znaju kupati, onda dakle kupa umrlu osobu, ona osoba koja je zadužena ispred zajednice muslimana. Ona je zadužena zato što je bogobojazna, što je povjerljiva, što je čestita, što zna kupati i zbog toga dakle što e, nije joj želja da kupa te umrle osobe radi, radi novca. Dakle, pod uvjetom, ovim uvjetima, budući da je kupanje i badet, i badet ima dakle svoje uvjete, svaki i badet ima svoje uvjete, ima svoje nijete i kod samog kupanja trebaju se ispuniti ova tri uvjeta. Dakle, kod osobe koja kupa umrlu, neophodno je da se ispune ova tri uvjeta, a to je dakle da kupa umrlu osobu radi Allaha, Allahovog zadovoljstva, da je ta osoba koja kupa povjerljiva, pobožna, bogobojazna, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala pa da skrije mahne ukoliko vidi i također da zna, poznaje kupati, kupati umrlu osobu prenosi se e, da su Allahovog poslanika sallallahu alihi wa alihi wasallama okupali Alija radijallahu ta'alan Fadl uh, Alin Amidža i također Usama ibn Zaid. Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam su okupali Alija, Fadl i Usama ibn Zaid i ovaj hadis je također vjerodostojan. da li može muž okupati svoju suprugu i da li može supruga okupati svoga muža. Da li može muž okupati svoju suprugu i obratno supruga okupati svoga muža. Nema smetnje. Dokazi koji su preneseni od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i kasnije njegovi ashaba govore da nema smetnje da muž ukoliko mu umre supruga, da on okupa svoju suprugu i obratno da supruga žena, ukoliko joj umre muž, okupa svoga, svoga muža. Spominje se u hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha kod imama Ahmeda ibn Mađe i drugih, da je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam jednog dana došao sa dženaze, klanjao je dženazu i ispratio dženazu do Bekije, ukopao umrlog u Bekiji, zatim se vratio. A kaže, Ajša, mene je mnogo boljela glava, pa sam se požalila Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, na bolest, da me boli mnogo glava, pa se on nasmijao i rekao, neće ti ništa naškoditi ako bi ti umrla. Znaj dobro da bih te ja okupao, ja bih te umotao u ćefine, ja bih ti klanjao dženazu. Dakle, u ovom jorodostojnom hadisu, Allahov poslanik alaihi salatu uslam kaže ja bih te okupao, a nemoguće je da Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da bi nešto uradio što nije u redu, što nije dozvoljno, nešto što je pokuđeno, nešto što se smatra prezrnim, ne. Dakle, ove njegove riječi upućuju na dozvoljnost, pa kaže, ne bi ti ništa smetalo, škodilo, zasigurno bih te ja okupao, ja bih te umotao u ćefine i ja bih ti klanjao dženazu. Na drugoj strani, spominje se da je Aisha radijallahu ta'ala anha rekla nakon smrti Allahovog poslanika alihi salatu sam smrt Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam pogodila je sve muslimane. I zasigurno to je najveća nedaća koja se desila muslimanskom ummetu. Zato Allahov poslanik alihi salatu sami preporučuje onome koji bude iskušan teškim nedaćama poput gubljenja svojih najdražih osoba, on Allahov poslanik alihi salatu sam preporučuje pa kaže ko bude iskušan neka se sjeti mene, neka se sjeti moje nedaće, odnosno neka se sjeti moga odlaska sa ovoga svijeta jer doista je to najveća nedaća. Pa kada je umro Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, mnogi ashabi bili su zatečeni, nisu znali šta rade, neki od njih nisu mogli da govore, neki od njih nisu mogli da ustanu, na noge. Enes ibn Malik radijallahu talan koji je bio medinjanin, dakle ensarija, kaže nije bilo ljepšeg dana od dana kada je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam učinio hijđru u Medinu, došao u Medinu iz Mekke. Kao što nije bilo težeg dana za stanovnike Medine od dana smrti Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Pa su mnogi bili zatečeni smrću Allahovog poslanika alihi salca. Mnogi nisu znali kako da kupaju, ko da okupa Allahovog poslanika alihi salca, kako da mu iskopaju kabor i ostalo, kako da klanjaju dženazu. Mnogi nisu znali. Pa kaže Aisha radijallahu tala, nakon što je prošlo malo vremena iza smrti Allahovog poslanika alihi salca, kaže da nije bilo stanje kako je bilo, kako smo bili zatečeni, ne bi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam okupao niko drugi do njegove žene. Da nije bilo kako je bilo, dakle da se nije tako desilo stanje, da nismo bili zatečeni time, ne bi Allahovog poslanika alihi salacom okupao niko drugi do njegove žene. A zasigurno supruge Allahovog poslanika alihi salatu wasalam su najbolje poznavale propise vjere nakon Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasalam. Također spominje se da je i Ebu Bekra radijallahu talan okupala njegova žena Esma kćerka Umejsa kako bilježe Abdurazak, ibn Abi Shaybe. Postavlja se pitanje da li čovjek može okupati svoje dijete, da li otac može okupati svoje dijete, muško ili žensko, isto tako majka. Među islamskim učenjacima postoji razilaženje kada je riječ o suprotnim spolovima, pa kažu da otac može okupati svoje muško dijete, kao što muškarac kupa muškarca i da majka može okupati svoju kćerku kao što žena kupa ženu. Međutim, ne može babo da kupa kćerku po ispravnijem mišljenju, dakle, nakon sedme godine. I također ne može majka da kupa svoga sina nakon sedme godine. Ukoliko, dakle, dijete umre posle sedme godine, desi se Allah subhanahu wa ta'ala da to iskušenje roditeljima, onda ukoliko umre muško dijete može ga okupati babo i ukoliko umre žensko dijete starije od sedam godina može to žensko dijete okupati, okupati majka. Kao što bi trebalo pridržavati se ovih propisa i za vrijeme njihova života. Ukoliko djeca se ne znaju kupati, treba kupati djecu, je li takvu, stariji od sedam godina, onda dakle babo kupa muško dijete, a majka kupa žensko dijete. Ukoliko dođe do pobačaja ili ukoliko se dijete rodi mrtvo, onda dakle i ukoliko se desi pobačaj nakon četvrtog mjeseca, a naročito dakle ukoliko se rodi mrtvo dijete, takvo dijete i pobačeno dijete nakon četvrtog mjeseca treba okupati, umotati u ćefine, klanjati mu dženazu i ukopati ga u muslimansko mezarje zajedno sa ostalim muslimanima. Budući da je ova tema opširna, ako Bog da u našoj narodnoj emisiji također ćemo govoriti o propisima kupanja umrle osobe samom konkretnom načinu kupanja jeli umrle osobe i pojedinim radnjama, detaljima, koji se čine prilikom kupanja umrlih osoba, a nisu preporučeni, nemaju dokaza za to, odnosno dakle to su nove stvari ubačene u vjeru konkretno po pitanju ovoga ibadeta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima naše vjere, da obožavamo svoga gospodara, jasno saznanje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. alhamdulillahi rabbil alamin, wa ma la nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. No, no, no.